beshinchi bob buningdan uzun o'tmay yahudiylarning bir hit yetib keldi shunga hazrati ayso yerusalimga bordi yerusalimdiki qo'y darvozasining yonida ibroniy tilida baytasta deb otildigan bir ko'lchak bo'lib uning atrofida besh peshayvon bor edi bu peshayvonlar ostida bir to'p qorg'u to'kur va polacha yetishatdi ular yetib ko'chamning suyning chayqilishini kutatdi chunki xudoning bir pajdisi turib turib ko'lchakka tushib suvni chaqaydi ekan suvning chayqilishidan keyin ko'lchakka birinchi bo'lib kirgan kishi har qanday kasaldan xalos bo'ldi ekan u yerda o'ttiz sakkiz yil kesal tatgan bir bemor bor edi hazrati ayso bu to'kir odamni ko'di va uning uzundan beri shu ahvolda ekanligini bilib uningdin soqiyib ketishni xohlamsan deb so'rdi bemor mundoq javob berdi hazratlari suv chayqalganda meni suv tushiradigan odimim yo'q men tushay deguncha boshqalar mening oldimda tushib oldi hazrati ayso uningga o'rningdan tur o'rin ko'rpangni yig'ishtirib mang dedi Yilqi odam shu on soqiyib, o'rin ko'rpisini yig'ishtirib, meng'ishga boshildi. Bu Yahudilarning dam ilish kuni edi. Shunga barcha Yahudi oqsoqollari soqaygan odamga bugun dam ilish kuni tutsa, Tavrat qonunimizda dam ilish kuni ish qilish ma'ni qilinganligini bilib turib, yana o'rin ko'rpangni ko'tirib yursang-ku, dedi. Lekin bemor ularga mundaq javob berdi. meni saqaytgan kishi manga o'rin ko'rpangni yig'ishtirib mang degan tusa sanga o'rin ko'rpangni yig'ishtirib mang degan zodi kim ekan u deb so'rashdi ular biroq saqaygan odam hazrati aysoning kim ekanligini bilmaydi u yerda odam ko'p bo'lganlikdan hazrati ayso o'zini doldig'i ilib ostig'ina ketib qoldi bu ishdan keyin hazrati ayso yilqi odamni markaziy ibodatxonada ko'rib kesilingdin saqayding endi gunoh sodir qilma beshingga texmi cho'ng bola qazo kelib qolmasin dedi yilqi odam yahudiy oqsoqollarning qeshig'i berib o'zini saqaytgan hazrati ayso ekanligini uqtirdi hazrati ayso bu ishlarni dam erish kuni qilganligi uchun yahudiy oqsoqollari uningga ziyonkashlik qilishga boshladi lekin hazrati ayso ularga xudo otam to hozirgacha to'xtamasdan ish qilib kelmakda manmu shundoq qilishim kerak dedi shundoq qilib yahudiy oqsoqollarining uni o'ltirish niyati texmi kuchaydi chunki u dam ilish kunining qoidasini buzib qolmasdan xudoning o'z otsi ekanligini aytish bilan o'zini xudoga tang qilgan edi hazrati iso bu shikoyatlarga javoban Yahudi oqsoqollarga mundoq dedi bilib qo'yinglarki o'g'li o'zlikidan hech nima qilolmaydi faqat arishdiki otasining nima qilayotganligini ko'rib ondan shu ishni qilolaydi Otsi nima qilsa umu shuni qiladi chunki otasi uni söyüdü va o'zini qildigan barliq ishlarini uningga ko'rsatdi ham o'g'li orqali sizlarni hayron qoldig'udek teximi zo'r va ulug' ishlarni ayon qiladi o'lganlarni otasi qandoq tirildirib ularga hayotlik ato qilgan bo'lsa o'g'limi shuningga o'xshash o'zi xohlagan kishilarga mangulik hayot ato shundoqla otasi hech kimni so'roqqa totmaydi balki o'g'li totidi chunki so'roqqa totishning butun huquqini o'g'liga bergandir buningdan maqsad insonlarning o'zini hurmatliginidek o'g'linimi hurmatlishi uchundir o'g'lini hurmatlimaganlar uni avatkichi otisinimi hurmatmaganlardan bo'ludi bilib qo'yinglarki so'zimni anglab meni kuchiga işəngənlə məngülük hayotga erishgan bo'ladi Bundaq odam so'roqqa tortilmaydi shundoqla o'limdan hayotliqqa o'tgan bo'ladi bilib qo'yinglarki ruhiy o'liklarning xudoning o'g'lining ovozini anglaydigan vaqt soiti yetib kelmakda shundoqla kelib qoldiki anglab ishanganlar hayotlikqa ega bo'ladi chunki otsi o'zi qandoq hayotlik manbasi bo'lsa o'g'linimi shundoq hayotlik manbasi qildi yana uningga so'roq qilish nima badi chunki u inson o'g'lidir buningga hayron bo'lmanglar o'lganlarning hammasi mening ovozimni anglaydigan vaqt keladi va ular yerliklardan chiqishidi yaxshilik qilganlar tirilib mangulik hayotga erishidi yomonlik qilganlar tirilib so'roqqa tortiladi man o'zlikimdan hech nima qilolmayman faqat otamning itqini bo'yicha so'roq qilaman mening hukmim odildir chunki mening yetim mening irodamni emas balki meni avat kuchining irodasini ishqa oshirishdir agar o'zim uchun o'zim guvohlik bersam guvohlig'im bekor bo'ladi lekin men uchun guvohlik beradigan boshqa biri bor uning manga qiladigan guvohligining rostligini bilaman yahyo payg'ambarga odam avatgan emasmidinglar u haqiqatga guvohlik degan amaliyotda manga bir insonning guvohligi kerak emas sizlarni yahyo payg'ambarning guvohligi ishinib qutqizilsin deb bularni aytyapman yahyo payg'ambar nur chechib turgan bir chiroqqa o'xshaydi sizlar uning yo'riqligidan vaqtliq bo'lsinmi bahrimon bo'lishni xohladinglar lekin yahyo payg'ambarning men uchun bergan guvohligidimmi cho'ng bir guvohlik bor u bo'lsimu mening yaratgan mo'jizlarim ya'ni otam mening o'rindishim uchun manga topshirgan ishlardir bular otamning meni avatganligiga guvohlik berdi meni avatgan otam o'zimu men uchun guvohchidir sizlar hech qachon uning ovozini anglamadinglar qiyofatini ko'madinglar uning so'zlari sizlarning qalbinglardan o'rin olmadi chunki meni uning avatginiga ishonmadinglar muqaddas yozmalarni tadqiq qilisizlar chunki uningdan mangulik hayotga ega bo'lishning yo'lini topolaymiz deb qaraysizlar ajabo bu yozmalar meni xudo avatidigan qutqizg'uchi deb tonishtirgan emasmi shundoq turuqliq sizlar ya'ni mening yenimga kelib hayotlikqa erishishni xohlamaysizlar man insonlarning maqtishini izdimayman lekin man sizlarni bilaman qalbinglarda xudoga bo'lgan muhabbatinglar yo'q man otamning nomi bilan kasam sizlar meni qabul qilmaysizlar holbuki boshqalar o'z nomi bilan kelsa uni qabul qilsizlar sizlar bir biringlarning maqtishini qabul qilsizlaryu yagona xudoning maqtishiga ega bo'lishga tirishmaysizlar bu holda manga qandoqmi e'tiqod qilolaysizlar biroq meni ustimizdan otamga shikoyat qilidu deb o'ylamanglar ustinglardan shikoyat qildigan man emas balki sizlar umid bog'lagan muso payg'ambardir agar sizlar rostin muso payg'ambarga ishongan bo'lsanglar mangimu ishongan bo'ladinglar chunki muqaddas yozmalarda muso payg'ambar man to'g'riliq yozgan lekin uning muqaddas yozmalarda yozgan so'zlariga ishonmasanglar mening so'zlarimga qandoqmi ishonisizlar